Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Ինչի կարող են հանգեցնել Աստծո գախնիկները բացահայտելու փորձերը կամ հետաքրքրասիրություն։ Օրվա թողարկման եթերաժամին թեմայի շուրջ մեկնաբանություններ կանի Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը։ Ինչի կարող է հանգեցնել չափից ավելի հետաքրքրասիրությունը մանավանդ իմանալու աստու գաղտնիքները։ Աստու գաղտնիքները իմանալու կամ մեկ կատարյալ ճանապարհ՝ ուղիղ դիմել աստծուն, եւ իհարկե կա բացասական ճանապարհ, որ մարդիկ փորձում են գուշակների, կախարդների միջոցով իմանալ ապագան, որը շատ վտանգավոր եւ վնասակար, եւ այս ճանապարհը ամբողջական գիտելիք չի կարող տալ։ Դիվային ուժերը տալիս են տեղեկություն մոտովրապես։ Միայն Աստված, երբ որ կամենում է, մարդուն կարողանում է բացել որոշ ցալքեր, որոշ գաղտնիքներ, եւ բացում է միայն այն դեպքում, եթե դա կարող է մարդուն պիտանի լինել, որբիզ այդ մարդը ճիշտ օգտագործի այդ գիտելիքները։ Եթե կարիք կար, որ մենք նախորդ ամեն ինչ իմանայինք, թե ինչ է կատարվելու ինձ հետ, իմ շրջապատի հետ, այլ երկրներում, այս դեպքում կնվազի մարդու ազատ կամքի դերակատարությունը։ Համեն մարդ իր ճակատագիրը տնորինում է ըստ իր ազատ կամքի։ Ինքն է որոշում կայացնում եւ ըստ իր կայացրած որոշման նա պետք ունենա իր ապագա ճակատագիրը եւ դա արդարացի է։ Չէ որ մարդու կամքը սրբազան է, անձեռնմխելի, նույնիսկ Աստծո համար։ Աստված չի բանանում մեր կամքի վրա։ Եվ դա մեր նմանության հատկանիշներից մեկն է Աստծո հետ մենք պետք է վճռենք, դրսևորենք մեր ազատ կամքը, ինչպես Ադամ նախահայրը։ Մեկ հատ արկելք ուներ Աստծո կողմից դրախտում եւ այդ արկելքը խախտեց, մեղք գործեց, բայց ապացուցեց, որ ունի ազատ կամք։ Դեռևս երանելի պայմաններում Եդեմական պարտեզում դրսևորվեց մարդու կողմից ասո գախնիկները բացահայտելու առաջին փորձերը։ Բերկրության դրախտում Աստված իր ստեղծած առաջին մարդուն Ադամին խստիվ պատվիրեց. «Դրախտում ամեն ծառի պտուղներից կարող ես ուտել, բայց բարու եւ չարի գիտության ծառից մի կերեք, որովհետեւ այն օրը, երբ ուտեք դրանից, մահկանացու կդառնաք»։ Ադամ ավելի իրազատ կամքն օգտագործեց, քան Աստծո պատվիրանը։ Կարելի է արդյոք օգտագործել ազատ կամքն ու փորձել իմանալ Աստծո գաղտնիքները։ Կարելի է, ասում են հոգևոր հայրերը, բայց զգուշաբար, նայած թե ինչ նպատակի համար։ Պարքև Սրբազանի դեպքում իրավիճակն այսպիսին էր. Ազատ կամքը մարդ պետք ճիշտ կիրառի։ Սխալ կիրառման դեպքում այն հղի է վտանգավոր հետևանքներով։ Ես 30 տարի փնտրում էի Աստվածաշնչի որոշ գաղտնիքներ, որ ինձ համար դա մութ էր ունեմ ինչպես միլիոնավոր ընթերցողների համար։ Ները անտիքրիստոս կոչվածը, ով է, ինչա ցույ է, գոգ մագոգ ցեղերը ովքեր են, որ աշխարհի վերջում պիտի գան։ Ի վերջո 30 տարի փնտրումներից հետո կարողացա գտնել որոշ բաներ հին մարգարեություններից։ Այո, իմացա, ները ուր պիտի ծնվի, որտեղից ուր պիտի տեղափոխվի, ինչ անուններով իրեն պիտի կոչեն, ինչպես իշխանության գլուխ գա, այո իմացանք։ Գոգ մագոգ իմացա որ 22 ցեղ են 7.5 տարվա ընթացքում պիտի հասնեն դեպի Երուսաղեմ։ Այդ 22 ցեղից միայն 4 ցեղն ինձ համար հայտնի։ Մնացած 18 ցեղերի անունները ինձ համար անհայտ են։ Դեռ փնտրումների մեջ։ Ինչ տվեց սա ինձ կամ մեզ։ Այո, որոշ առումով վաղճանաբանական իմաստով մենք գոնե գիտենք, որ հրատարակելով այս ամենը մեր զավակները կամ թորները պիտի պատրաստ լինեն։ Արդեն հրատարակված նյութեր կան, որպեսզի իրենք ճիշտ կողնորոշվեն, չսայթակեն, չգայթակղվեն, ներին չընդունեն, նրա կնիքը չընդունեն։ Պատրաստ լինեն այն դեպքերին, որոնք կարող են մեզ սпасել ապագայում։ Դա օգտակար է միայն հավատքը ամրացնելու համար, հավատքը ամուր պահելու, հոգու փրկության համար։ Անշուշտ պետք չէ իմանալ, թե ինչ է կատարվում բոլոր կիսաբաց պատուհաններից ներս։ Աստվածներին նման լինելու ձգտումն էր թե կանացի հետաքրքրասիրությունը, ուտել արգելված պտուղը, թզենու տերևներն իրար կարել, գոքնոց շինել, աստծո ոտնաձայները լսելով թաքնվել նրանից եւ ի վերջո արտաքսվելով բերկրության դրախտից հավիտյան ճարիք դառնալ սերունդների համար։ Արտաքին շարժներով հրապուրված մարդ մորանում է ներքին էության եւ հոգու մասին։ Արտաքին հետարկակիցության հետ մարդ նախ եւ առաջ հայացքը պետք ուղի դեպի իր ներսը։ Ինքնազնությամբ պիտի զբաղվի նախ եւ առաջ։ Ո՞վ է ինքը, ինչ թերություններ ունի, որոնք են իր տկար կողմերը, ինչը պետք է ինքը իր մեջ զարգացնի, որ առաքինությունները, որ մեղքերի դեմ պիտի պայքարի, որբիզի բարի գործեր կուտակի այս աշխարհում, լինի ապահովված, պայծառացնի, զորացնի իր բարոյական նկարագիրը հանուն իր հոգու փրկության։ Չմոռանանք, եթե մեկ մարդ փրկվեց, նրա շնորհիվ Աստված, նրա բարեխոսությամբ կարող է 1000 հոգի փրկել։ Սա ոսկե կանոն է։ Մեկ հոգի փրկվեց, նրա բարեխոսությունների շնորհիվ Աստված կարող է փրկության արժանացնել եւս 1000 հոգի։ Դրա համար, եթե մենք կամենում ենք օգտակար լինել մեր ազգի համար, մեր հարազատության համար, ինքերական շրջապատի համար, պիտի ձգտենք փրկությանը որբիզի միգուցե նաև մեր բարեխոսության շնորհիվ եւս հազար ծանոթ ազգական բարեկամներ փրկությանը արժանի դառնան։ Եթե սիրում եմ ես իրենց, եթե հոգատար եմ, ես ինքս փորձեմ նկարագիրս փոխել։ Դա լավագույն վերաբերմունքը կլինի իմ հարազատների ծանոթների հանդեպ։ Եթե այսպես վարեմ ինքս ինձ հետ, փորձեմ ավելի առաքինի մարդ դառնամ։ Այո, աստվածային գաղտնիքները օգտում են մեզ ապագայում ինչ որ իմաստով կողմնորոշվել, բայց ամեն ինչ վճռում է մեր ազատ կամքը։ Մի անգամ Մենաստանում գտնվող ճգնավորները հավաքվեցին, որ เป զի վճռեն հետևյալ հարցը, թե ով է Մելքիսեդեկը յուրաքանչյուրն ասաց ինչ մտածում էր։ Երբ հերթը հասավ Աբբա Կոպրիոսին, նա երեք անգամ հարվածեց իր շուրթերին եւ ասաց. «Վայ քեզ Կոպրիոս, վայ քեզ Կոպրիոս, վայ քեզ Կոպրիոս, որ թողած Աստծո կողմից մարդուն հանձնարարված գործերը քննում ես այն, ինչն քեզնից չի պահանջում»։ Այս լսելով ճկնավորներն արագորեն ծրվեցին իրենց խցերը։ Սա եւս կամ քնազատորեն դրսեւորելու խիզախում էր, բայց ինչպես ուսուսանում են եկեղեցու հայրերը, հոգեվոր խորխորատներում մեկ անգամ սխալվելն անգամ կարող է ճակատագրական լինել եւ 1000-երորդ սերնդին օրտնելու հնարավորությունից զերծ պահել։ Հին Հրեաստանում Աստված Մարգարեի միջոցով ասում է դուք մեղք եք գործել։ Թագավորին ասում է քաղաքը պիտի բնաջնջեմ, պատժեմ, հոգիդ պիտի առնեմ։ Որոշված է, շատ հստակ թակավորը սկսում է ապաշխարել։ Ստիպում է իր ամբողջ հրաժուրդ ապաշխարի։ 4 օր գլխի վրա լցնում են մոխիր եւ ծոմ են բաղում։ Մեղա են գալիս, մեղանչում են։ Աստված ընդունում է իրենց ապաշխարանք, իրենց խորը զղջումը եւ հայտարարում են. Կյանքդ այդ զղջումի շնորհիվ, անկեղծ զղջումի շնորհիվ 15 տարով կերկարացնեմ։ Քաղաքը չեմ ավերի։ Եվ ի նշան դրա օրը ցերեկով ինքը արեգակը ետ է պատտացնում։ Փոխանակ արևը գնա դեպի արևմուտք, գնում է դեպի արևելք։ Իտես բոլորի։ Ահա թակավորի եւ մարդկանց ազատ կամքը փոխեց աստվածային օրինաչափ ծրագրերը։ Եվ մենք այսօր նույնիսկ իմանալով ինչ պիտի կատարվի մեր ազատ կամքի շնորհիվ, ճիշտ քայլերի շնորհիվ կարող ենք փոխել ապագան։ Ազատ կամքի եւս մեկ սխալ դրսևորում տեղի ունեցավ Բաբելոնում։ Նոյի սերունդները ջրհեղեղից հետո բազմանալով աստիճանաբար սկսեցին արևելքից շարժվել դեպի Սենարի երկիրը։ Դա մի ընդարձակ հարթավայր էր, որը ռոռոկվում էր Տիգրիս եւ Եփրատ գետերի ջրերով։ Նրանք խոսում էին մեկ լեզվով։ Քամի սերունդները չէին մոռացել Նոյի անեծքը եւ վախենում էին դրա հետևանքով իրենց սпарնացող ստրկությունից։ Ոստի նրանք միավորվեցին այլ ցեղերի հետ եւ որոշեցին մի քաղաք կառուցել, ուր պետք է կանգնեցվեր մինչև երկինք հասնող մի աշտարակ։ Այն պետք է փարաբաներ իրենց մյուս ցեղերի համար լիներ իբրև կենտրոն եւ խորհրդանշեր նրանց հետ իրենց հավասարությունը։ Բայց այդ նպատակը հաճելի չէր Աստծուն, եւ նա չհանդուրժեց այդպիսի ամբարտավանություն։ Նա խառնեց այդ մարդկանց լեզունները, նրանք դադարեցին հասկանալ միմյանց եւ աշտարակի հետագա շինարարությունն անհնար դարձավ։ Եվ այդպես Աստծո կամքով ճիրականացավ այդ խելահեղ ու մեծամիտ ծրագիրը եւ մարդիկ ծրվեցին աշխարհով մեկ։ Նրանցից էլ առաջացան տարբեր ժողովուրդներ, որոնք խոսում են տարբեր լեզուններով։ Այդ քաղաքը կոչվեց Բաբելոն, որ նշանակում է խառնակություն։ Գիտական տվյալները հաստատում են, որ աշտարակի չափերն իրոք հսկայական էին։ Նրա միայն շինանյութն ապահովելու համար կպահանջվեր մոտ 3 տարի, իսկ կառուցումը կտևեր առնվազն 22 տարի բայց Աստված միջամտեց եւ մարդու դկարամիտ լինելու պատճառով Աստծո գաղտնիքները դարձյալ մնացին անմեկնելի։ Ենթադրենք, մենք գիտենք, որ 121 տարի հետո պիտի լինի Աստծո դատաստանը։ Գիտենք, հստակ ասվել է ենթադրենք, բայց քանի դեռ այս երկրի վրա զորեղ է քրիստոնեական հավատքը, չի կարող դատաստանը տեղի ունենալ։ Չի կարող ները իշխանության գալ։ Ահա եթե մենք գոնե քրիստոնյաներս, գոնե քրիստոնյաների մեծ մասը իսկապես զորեղ հավատքի վրա կանգնի, շատ բազում բարի գործեր կատարի, այդ դատաստանը կհեռանա 221 321 տարի դու տեղի կունենա չի սկսվի մինչև որ մեր հավատքը զորեղը մեր մեջ ահա մեր ազատ կամքի դերակատարությունը մենք կարող ենք ազդել ապագայի վրա ոչ միայն իմ ապագայի վրա Ամեն մեկից գումարած ճիշտ ազատ կամքի դրսևորումը կարող ազդել ամբողջ աշխարհի ապագայի վրա։ Ահա, լավ, մենք հետաքրքրասեր ենք, իմանում ենք, լավ իմացանք։ Ամենակարևորը ինչպես վարվենք դրա հետ։ Աշխարհի բարիքի համար եւ իմ բարիքի համար։ Սա է ամենակարևորը։ Ասում են, նախ եւ առաջ քննիր ինքդ քեզ։ Քո աչքի գերանը դես, հետո խոսի մյուսի աչքի շուղի մասին։ Եվ դա շատ ճիշտ է։ Ամենուրեք կյանքում մենք կտեսնենք բամբասանք, դժգոհություններ։ Մի չնչին բանի համար սրան նրան քննադատում ենք։ Մեղավոր ենք հանում Մոռանում ենք, որ մենք Իրանից ավելի շատ նույն տիպի մեղքեր են գործում եւ շատ դաժան ենք վարում այդ մարդու հանդեպ։ Գոնե մեր մտքի մեջ ցանոթ հետ խոսելուց դադավորի դերում ենք, մեր գնահատականն ենք տալիս, վճիրն ենք կայացնում, հետաքրքիր է։ Եթե կողքիները մեր մասին խոսեն, նույն բաները մեզ համար հաճելի կլինի, իհարկե ոչ, իհարկե ոչ։ Մի արա ուրիշին այն, ինչ որ չես կամենում, որ նա անի քեզ, եւ դա արդարացի է դատավոր մի եղի ուրիշի հանդեպ։ Ողորմած է դիտ, որ քո հանդեպ էլ լինեն ողորմած։ Եթե դու մարդկանց ներում ես հոգու խորքում, Աստված էլ քեզ կների։ Բայց հաճախ մենք մեր կյանքի մեջ լինում ենք վճռական, անողորմ, մեղքերը պատժում են, հարաբերություններս խզում են։ Կներեք, հաճախ կոպիտ բառ ենք օգտագործում, ասում եմ չախեցի, բայց մենք չենք ուզում որ մեզ չախեն։ Պիտի արդար լինենք, օբյեկտիվ լինենք, մեկս մյուսի հանդեպ։ Պիտի այն ակնկալես, ինչ որ դու ես ուրիշի հանդեպ անում։ Հետո չկանգնես Աստծո առջև, ասես, ինչու եղար անաչար դատելուց ինձ։ Բա դու եղար անաչար։ Դու ողորմած եղար, եթե այո, ողորմությունն էլ կսպասես եւ կստանաս։ Դրանք նրա համար են, որ մենք մեզ ճիշտ դաստիարակենք։ Եվ մեր ակնկալիքներն էլ շրջապատից եւ Աստծուց լինեն համապատասխան։ Դրա համար են ասում՝ լրությունը ոսկի է։ Դուկներին մի հետևեք եւ ոգեհանների հետ մի առնչվեք, որ เป զի նրանցով չփղծվեք, խրատում է ավետարանը եւ հիշեցնում. Դուատեցիր նաեւ քո սուրբ երկրի հին բնակիչներին իրենց կատարած գարշելի գործերի համար, կախարդությունների եւ անսուրբ ընծանների համար, եւ շատ կարեւոր մի պատվիրան եւս ունի Աստվածաշունչը մարգարենների եւ սրբերի բերանով հնչեցրած, որը վերաբերում է լրրությանը Մարդ մեղանչում է երեք ոլորտներում՝ խոսքով, գործով եւ բանիվ, մտքով։ Ամենահաճախը մենք մեղք են գործում խոսքով։ Խոսում ենք, ասում ենք, չենք մտածում։ Դրա հետևանքների մասին։ Դրա մարեն ասում լրրությունը ոսկի է։ Հաճախ մարդ պետք է լրի, քիչ խոսի, անկալի, ուշադիր նայի թե դիմացինը ինչ է ասում։ Իր հոգու մեջ ինչ է կատարվում։ Իր հոգու հետևից ինչ ոգի է կանգնած ինչ ոգի իրեն դրտում այս կամ այն բանը անել կամ ասել։ Դա պիտի հոգևոր աչքով որսանք։ Այս կարողությունը պիտի մենք մեր մեջ զարգացնենք եւ լռենք, հաճախ լռենք, չշտապենք մեր միտքը արտահայտելու, մեր կարծիքն ասելու, ավելի լավ է ընկնդրողի դերում լինենք, որբիզի չի վրիպենք, սխալ գնահատական չտանք, իզուր տեղը մեղ չգործենք, կամա թե ակամա։ Դրա համար առաջին հերթին մեր հետաքրքրասիրությունը պիտի ուղենք դեպի մեր անձը, դեպի մեր մտավոր հոգևոր աշխարհը։ Մենք մեզ զաննենք, մենք մեզ գնահատենք, մենք մեզ էյափոխենք, կոփենք դեպի բարին։ Ինչպես մարզիկը մարզում է, դառնում է լավագույն մարզիկը, չեմպիոն։ Դաշնակահարը պարապում է եւ այլն։ Ինքը իրեն մարզում է։ Նույնն էլ հոգևոր կյանքում։ Ամեն մարդ իր բարի հատկանիշները պիտի անընդհատ մարզի ողորմություն անի, խղճով լինի, բարի գործերով զարդարի ինքն իրեն եւ իր շրջապատը, արդարամիտ լինի, ազնիվ լինի, աշխատի վախկոտ չլինել, փորձի իրեն քաջ դարձնել, արատաձեռն լինի, միշտ էլ աշխատի չհոգնի, օգնության հասնի, իր ժամանակից կտրի հասնի ուրիշին։ Դա էլ է մտախ։ Ինքդ քեզնից կտրում ես ուրիշին մի լավ բան ես մատուցում։ Այսպես մենք մեզ պիտի դաստիարակենք եւ մեր հարակինությունները զորացնենք մեր մեջ։ Սա պիտի լինի մեր հետաքրքրասիրության թիրախը, կենտրոնը։ Մենք եւ մեր ներսը։ Եվ դա կլինի ես կարծեմ ամենաճիշտ ճանապարհը ամեն մի մարդու համար, որից կշահենք մենք, կուրախան Աստված, կշահի մեր շրջապատը, կշահի մեր ազգը եւ ողջ մարդկությունը։ Պատկերացրեք, որ 10 միլիարդ մարդ կա աշխարհում, կամ 7 միլիարդ։ Մեկ մարդ դառնում է լուսավոր կետ Եվրագնդի վրա։ Աստված նայում է մեկ հատ մի լամպ է վառվում, որքան Աստված ուրախանում է։ Եվ այդ լուսավոր կետը սկսում է լուսավորել իր մտերիմ մերձավոր շրջապատը։ Նրանք են սկսում ապրել ինչ որ լույսի տակ։ Պատկերացեք տարբեր տեղեր, այսպիսի լուսավոր կետեր ավելի շատ վառվեն։ Այս խավար պատկերը սկսի լուսավորվել։ Ամեն մեկից լուսավորությունը ազդում է ամբողջ աշխարհի ճակատագրի վրա։ Արաբիլ եւս մենք հայերս, որ այսօր ապրում ենք համաշխարային նորանոր մարտահրավերների առջև։ Ալեկոծված աշխարհ է։ Սիրիա, Իրաք, Աֆղանիստան, Լարուն, Թուրքիա, Ռուսաստանի միջև։ Մենք չգիտենք թե ինչի կհանգեցնի այս ամենը։ Կարծես թե երրում է աշխարհը։ Մենք հայերս, առավել եւս, պիտի մեզ բարոյական ոլորտում զորացնենք, ունենանք մեր հոգևոր անվտանգությունը որ լինեք պաշտպանված Աստծո կողմից։ Ձեզ ամենայն բարիք։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա դեկտեմբերի 12-ի թողարկումը։ Այն նվիրված էր Աստծո գաղտնիքները բացահայտելու փորձերին կամ հետաքրքրասիրություն երևույթին։ Տաղավարում մեկնաբանություններ էր անում Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը։ Հաղորդումը պատրաստել են խմբագիր Վարդուի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը։ Աստված ձեզ հետ կհանդիպենք։